Afganistani begira jarriko gira goizuntan duela mar bat egun, gurekin genuen gomitarekin berrizpundua eginen dugu Mikelaramendi egunon. Egunon. Bai, geroztik egoera garatu baita eh, Afganistanen, talibanen esku baita orain, hogei urte lehenago beraien erregibena uzkailia izan zen, egun zonbaitzutan sartu dira berriz kabulen, Ashraf presidentea eskaparaziz, Fite edo laster joan da ez, talibanek eh, erreski hartu dute poderea, zer diozu? Bai, nik ustean dut, talibane botere hartu baino gehiago, gertatu dena izan dela, e, gobernuko indarre botere utzi egin dutela. Gau da, boterea eh, eskutatik utzi joan egin zaiela e, arrozei batzuk badira hortarako, baina, bueno, maitza begien biztan dago, egin batean esan diteke itzuli garela, orain dela, hogei urteko e, agertoki berberera, baino noski hogei urtekoan dira eta hogei urteetan ba, gauza mm, asko aldatu dira. E, espero ezaguna Afganistan ere, ere ba, batzuk aldatu izana. E, Esaten nuen, mm, Taliban botere hartu baino gehiako e, mm, gobernoko indarre boterea utzi edo, edo joan egitza hiela. Izan ere, e, Talibanen e, eh, indarraz nik baditut e, hainbat zalantza, usten dut, e, matxina da, edo gerrila bezala, ba, e, botere bat batzutela eta dutela, baina e, horrek ez luke argituko, e, bueno, ba, hori nola, e, amarregonean boruan, herrialde oso hartu duten, zeren eta e, eh, auztuaren erengo astean mm, ez zuten kontrolatzen, ez da e, eh, provintzi hiriburu bat bakarra ere, eta e, abuztuaren zeitik hasi eta amogostera bitartean, ba, begiratu, ez, azkenean, kabul hartu dute, kabul hartu dute, mundu guztia hartuko denez, tiro bat bota gabe esan mm-hmm. dezakegu. Bai. Eh, beraz, e, uste dut hori oso kontutan hartu beharrekoa dela, eh, bueno, benetan mm, historia <laughs> idazterakoan. Eta baita ere, etorkizuna nondik joan daiteken pentsatzerakoan. Eta orduan zer erra nahi duzu utzi egin dutela talibanak podere hartzen, zergatik? E, bueno, niko esan detor, e, eh, mendebaldeari egiten ari zaio e, eh, analiziz hotz eta zur samar bat egitea. E, niko esan Mende mendebaldeak mm, bere burua e, konbentzitu duela e, gerra, e, Afganistan entzegoena, gerra zibil bat balitz bezala. Eta duela hogei urte bai, bazegoen gerra zibil moduko bat, talibanak irabazten ari zirena, Baina azken hogei uste guetan gertatu dena ez da gerra zibil bat, baizik eta estatu batuek eta natoko indarrek eta debaldeko potentziek eh, Afganistanen aurrera eraman duten operazio militar erraldoi, garesti eta esango nuke emaitza kaskarreko bat. Ez? E, e, eta Afganiarrek e, nahiko garbi eduki dutela edo gaur lehumitzan daukatela, eh, bueno, mm, gerra hori etxala beraien gerra. Eta orduan, estatu batuek erretiratzeko pausoak eman dituztenean, eta batez ere, e, niretzat usten dut, erabaki izan dela horretan, bagraneko aireportua utzi izana, eta utzi izana gainera, isilka, misilka, oso modu itxusian, Eta hortik aurrera, ba, ba, gobernuaren eh, indarrek, betxatu zutela, hau ez da gure gerra, eh, eta hortik, bueno, amore ematea erabaki zutela, ez dakit pentsatuz, etorrenko ziren talibanak, torri diren bezala, Mm. iraganen ezagutu zituztenak ez bezalakoak izango te diren, hau da, haie ere zerbait aldatu gote duten. Baina kontua da, nik ustean dut, Afganistanen bazegoela, gerrarekiko alako asperdura, etxipen, eh, neke bat, eta hori erabakigarria izan dela, gobernuko indarrek, bakarrik burruka egin beharren ikusi direnean, nahiago izan dutela amore ematea. Hmm. Hor, uh, uh azpimarratu zu, eta zehuzu, 2000 batean eh, NATO sartu zen uh, Afganistanen, irailaren amaikako atentatuen ondotik, estatu batuak, eh, beraz, sustut, eta beraz, aurten uh, Joe Bidenek soldadu Amerikarrak kentzea, edo kenduko zituela erran zuen, Donald Trumpek negoziatu ondoen hori talibanekin. Zer diozu, beraz, hor, um, behar ziren soldaduak kendu hortik, edo azkenean, bai, behar zen, eta behar zen erriak berriz bere bide hartu, edo nola erran behar? Galdera, galdera behar bada orain dela goi urtera eraman behar genuke. Hada, behar zen egin orain dela goi urte egin zen interpentziura, nik eta garbiago daukat, ez ez, e, eta desplikatzen nahiko errez, da. E, Talibanen eta e, irailaren amaikako erasoen arteko harremana, nik dut gehiago dela e, ez dut esango asmakeria, baina bai behintzat, e, bueno, egia interesatu bat. Hau da, irailean amaikako atentatua, New Yorkekoa, dorrerik irea, pentagonokoak, e, egin zituztenak, ziren, el noski mutur-muturreko ekintzaile islamista batzuk nola harremana mm, Afganistarekin eta Talibanekin izan zazaketena, baina ez, harreman nagusia e, ekintzaile haiek, deno gogoan izango dunez, gehien gehien bat arabiarrak ziren, beste batzu, beste bizpairu egiptiarrak ziren, eta bakarren bat e, liban, libandarra zen. Etzegoen afgandarrik, eta ez bakarrik etzegoen afganiarri, baizik eta e, inork, ez du inoiz demostratu, aietako inor, Afganistanen izan ere e, inoiz. Beraz, Afganistani e, erasoaien ondoren, era, mm, ba, Afganistan inbaditzeko, asmoak gehiago zeuken oportunismo geopolitikotik e, eh, benetako e, eh, bidetik Eta horrek ez daukatzen ikusirik, orduan bertan ah, talibanak egiten ari ziren basatikeriekin, e, eh, zeren basatikeriak ari egiten aspalditxotik ari ziren, eta ez zuten, e, mende baldak ez zuen hori egin ikusi. Baina, egia da, e, idailaren amaikakoaren ondoren, norbaitek, edo norbaitzuek, aukera bat ikusi zutela, hasi erdialdean alako, ba ez dakit, e, e, portaerazkin erraldoi haundi bat hartu eta mantentzeko. Mhm. Bueno, asmoa mm, e, behar bada, e, zuhurra izan baina kontrako arrazoiak ez ziren ikusi, eta kontrako arrazoiak hoi urte hauetan ikusi behar izan ditugu, hau da, etzen bakarek okupatzea, e, okupatzearekin etzen sistema politiko bat, eh, sistema mendebaldeari gustagarriak ditzaioken sistema politiko bat martxan jartzeko uh, eh, errestasunik, e, etzen, hau da, operazio guzia, e, ba, bori, e, ipuñaren antzeko zerbait zen bat geopolitikara ekarrita. Mm, bai, eta hor agertzen da Ashraf Gani presidenteak segidan utzi duela poderea, eh, sobera indarrik eman gabe ere ez talibanen eh, aurrean, ba orduan talibanek agertu dira behintzat, eh, poderea eh, utzi zaie, hola errango dugu, uh, irudi, irudi nola erran garbi bat erakutsi nahi dute talibanek, hor prentsan guk behintzat hori ikusten dugunaz, nazioarteari begira jartzen direlarik, ehm, zer diozu, zertan ari dira, nahi dute zinezko gobernu inklusibo bat sortu, ala irudi garbitze lanetan ari dira? <laughs> Ba, ez da, biet, bietatik egongo da, baina edarki esan duzu e, talibanei eh, boteria utzi egin zaiela e, e, Nola nahi ere, nik usten dut e, talibanak egun hauetan egiten ari direnean, alde batetik erakusten ari direla, benetan orain orain, hogei urte beranduago nola diren, baina baita ere, noski zer interesatzen zaie. Eta noski interesatzen zaie, ba, modera zirtxura bat ematea, eta bar, eta bar, arrozai askoren gati. Baina beste, beste dikustan, eta arrozai nagusia dela, benetan herrialde bat Afganistan bezalako herrialde batetaz jabetu edo nagusitu nahi balima dute, ba ez inklusioa, baina zerbait egin beharra dukate ezin dira instalatu amaieraren gabeko gerregintza batean. Zeren eta gerregintzareko beraiek ere ez dira oso indartua. Beraiek indarra izan dute, batez ere izan dute e, jarraikortasuna, bai, esateko. Eta gero izan dute e, Pakistanen laguntza. Hori uka ezina da. Gaur egun dudari gabe Pakistani Afganistanen e, egonkortasuna pakea, nola bat esateko, interesatzen zaio, besteak beste, mm, bueno, ba, bere interesak Afganistanikeko hoiek direlako, da, Afganistan, Pakistanen zan da, atzeguardia bat, eta aldeo baita ere izan beharko luke, edo izan nahiko luke, eh, bueno, ba, mm, negozio bide bat e, talibanen, mm, ez da, zintzotasuna edo zintzeditatea e, eh, e, eh, mm, sinistu behar edo ez dan, usten dut, bigarren mailako arazo bat zala. Kontua da, talibanak behartuta daudela, e, nahiko, zan duen ezake, mutil zintzo bezala jokatzera. Edo nola ere, eta baita ere, mm, gaztigua egin nuke, Mende eh, balde badauka joera bat eh, bere propaganda eh, hartu eta erabat sinisteko. Eta ez genuke urtan ere erori behar. Hau da, mm, ez dut esango konfidantza boto bat eman behar zela e, talibanei, baina bai bintzat errealitatea den bezala ikusi behar dela. Eta errealitatea da, une honetan, e, mendebaldeko potentziak asiartea aldea utzi egin behar izan dutela, beste eh, lehentasun estrategiko batzuk dauzkatenako, esango nuke nagusiki, eh, baina hori dala errealitatea, eta beraz hortik aurrera eh, hasi beharko nukela Afganistan behiratzen, eta Afganistaneko errealitateari esaintzen. Errealitate hori emendik eh, urte bat bi edo irura izan daiteke, ba, inguruko errepublika mm, batzuetakoaren nahiko antzekoa. Eh? Hau da, gaur egun inork ez du hemen turmenistan buruz hitz egiten, baina, bueno, mm, e, eh, xeetasunetara joan gogoa ba, behar bada, ez eh, talibanak motzuzteko moduko gauza batzuk ere ikusiko edituzke. Edo nola ere, talibane daukaten beste problemetako bada da barneko esioarena. E, eh, hau da, ez da berdin, e, sasian, mendian, e, e, tiroka aritzea, edota gobernu batein, gobernua kudeatu, ekonomia bat altxatu, edo zate baterako indarrak matu batzuk egitea, zeren eta talibanak, dauzkate, hainbat milaka e, eh, gerrilari, bai, baina gero daukate, eunda, mila e, soldadu eduki dituen armada batekin zer egiten duten, eta hori ez da e, arazo txikia, eh? Mhm. Eta tegenoan azkenan gertatzen denari begira jarri beharko da ere, Afganistango egitarrak ikusten dugu eh, eskapatzen ari direla, aire portuaren irudiak azpimarratuak izan dira aski, eta segitzen dute beraz iesean bertako egitarrak, bertako eh, mazte elkarteak ere salatzen dute bai, egoera aldatzen ari dela, eta jada emazte karrikara ateratzeko zailtasunak dituztela, eh, erasoak jasaiten dituztela, beraz eh, bai, bai, zerbait gertatzen ari da, ala ere talibanen etorrerarekin. Bai, dudarik gabe, eh? eta gaineraz, herriaren, afganistango herriaren parte handi batek, izugatizko bildurrarekin, ikusten ditu, batzuk gogoratuz eh, iragana, orain dela goi urtekoa, beste askok, e, eh, goi urte hauetan gertatu zaizkien gora eta beste askok, ba, oso zuzena eta estua izan dutelako, e, bueno, estatu batu harrekin, edo natoko tropekin, eta bar, eta bar, eta orduan, mm, e, bueno, bildur direlako. Kasu batzutan esango nuke, e, bildur arrazoi handiarekin, e, buruatzez ezkit, esate baterako une honetan, ba, DNS, hau da, e, e, Afganistango armadaren inteligentzia zerbitzuetako e, gorputz zabal eta e, eta e, handia den parte izan direnak, noski ezin dezakete espero e, talibanen inolako errukirik, beraz, eh, edo ies egin, edo, edo sasira joan, eta eta gerri hasi, edo zerbait e, egin beharrean aurkikotuko dira larrutruk. E, orain, E, talibanek ere mm, guzti honetan mm, pentsatu nahi dut e, badaukatela nahiko zuhurtzia konturatzeko aireportutik etzaizkiela bakarrik e, etxaila joaten ari, baizik eta herrialdearen mm, talentuaren parte handi bat joaten ari zaiela. Eta mm, zerbait egin nahi bali maduten, esate baterako, ekonomia e, desente bat e, mantendu nahi bali dute, hor doazkien jende asko behar, behar beharrezkoak dituzkete. Ez dakit hori euren buruan e, oso ondo sartzen den. Nei iruditena da, talibanen artean badaudela e, buruzagi mm, nahiko eskarmentu dunak, mm. beste, beste urteak dituztelako, eta bat, Orain, mm, ez dakit beraien barne koesioa ere, norainokoa den. Egun hauetan, ni harritu egin eta espero nuen eh, kontra esan gehiago ikustea beraien artean, orain goz oso homogeneoki ari dira erantzute. Baina, bueno, egoera hori aldatu, daite, aldatu daiteke asko, eta karo, mm, nire buru datzen zaizki, ba, pertsona batzuen iraganeko historiak, eta noski, ba, errazeloa baino gehiago daukat. Mm -hmm. Eta zakit hori zuk diozuna, ea dena neurtzen duten, ere, talibar talibanen eh, podere hartze hori fite joan da eta ikusiko zeinetan eh, lortzen duten kudeatzen. Eh, bukatzeko berdin bururatzeko Mikel Aramendi Ahmad Masud aipatzen da ere Masud komandantearen semea ere joko politikoan sartzen baita pantsik eskualdearen kontrola duelarik talibanek honen kontra erasoa ere egin diote honen jola hortan uh, da? Mm. Bai, bueno, <laughs> hau e, orain dela hoi urteko orabiltzultzea da, egin batean, mm. goratuko duzu, e, eh, iraien amaikakoaren bezperatan, baino egun batzu txago, e, eh, masut, aita, ozera, sea, honen aita, e, iltzutela, mm, iltzuen, alkaerak iltzuen, no? Ba, jesateko e, talibanen inkarguz edo, pentsatu beharko ditzateke, ez? E, bueno, mm, nik gaur-gaurko zesango nuke, e, masut gazteak, e, bere, bere lurraldean, patxirren, eduki dezake e, eh, itxasmen bat, eta eh, badaukaz ziurrenik, orain ez dakit hortik gerrila eraginkor bat egiteko moduri balegoken zeren, eta e, ba, dakigunez e, gerrila guztiek behar dute atzeguardia bat, behar dute, ez dakit, nolabait esateko, babesleku edo gordeleku edo e, bat, ez? Eta... E, bakarrik hori ez luke edukiko e, basut semeak e, eh, talibanen aldetik zurrena izan litzateke hori mai politikora ekarri ahal izatea. Hau da, mm. negoziaketen bitartez eta inklusio ospetsu horren barruan ba, mm, eh, txertatu ahal izatea, baita ere hori. Kontuz, talibanek porren handi bat eukiko dute, hain zuzen ere, e, eh, nolat jesateko, dikotomia etnikoarekin. Ba, kizu, talibandiak gehien gehien txuenak, e, pastunak dira, Eta aldiz, basut, e, eh, tailikoa da, eta mm, tailikoen artean, e, betidanik izan dut dituzte etxaidik gehienak e, talibanek, noski mm, e, kontra esan hori e, politika eta arma eramanez e, eraman ezkero, e, bueno, ba, sartuko bainateke e, gerra zibilaren dinamika batean. Ez dakit norbaiti hori interesatzen zaion. Iruipena daukat, bendebaldeak benetan eh, Afganistan ni bizkarra eman diola erabat, eta beraz eh, denari hemendik urte betera inorkestiola kasu zipitzik ere egingo, eta inguruko republikek eta zean bat egiten dut eh, auzoan eh, sua pizten aitzeko gogoa ongia ote daukaten ere. Hmm. Bueno, hori ikuskizun geratzen da. Ba ikusiko, zugerra mezala, Mikel eh, Aramendi Afganistan eta zitzegiteko gurekin ginoen mileskeja. Urtz ez horregatik, plazera da.